Што се случило со апостол Павле по неговата, по неговиот говор во Синедрионот, кој што го поделил на половина ова највисоко законодавно и управно тело, и судско тело, највисоко судско тело, че тогашен врховен суд на Израел, ги го на два дела, бидејќи тој и така се состоял од фарисеи мнозинство, и од Садукеј малцинство, но од редовите на тоа малцинство се бирал првосвещеникот, значи Садукеите имале таа привилегија, но фарисеите биле помногу бројни и од нивна, од нивна, од нивната партија потекнувале а, сите оние наречени законици а, или книжевници во Евангелијата, оние кои што биле оние рабини кои што биле овластени од Синедрионот, да го толкуваат законот. Значи, овластен да го толкуваш законот. Не било кој, туку закониците, книжевниците. Тоа е како да, како некој теолог, замислете, но не е доволно тоа што е теолог, што завршил теолошки школи или не знам што, или докторати, туку уште да има и некој документ, некоја лиценца, дека тој е овластен да го толкува законот. Тоа биле тие книжевници и тие потекнували од фарисеите. Е, тие верувале, како и фарисеите, значи и во ангели, и во духови, и во воскресение, а садукеите не верувале во ништо од сето тоа. И заради тоа Павле со тој говор успеа да го подели Синедринот на два дела. Нема да ги читаме сите настани што се споменати после тоа, но можеме само да нафрлиме некои кратки информации. Тоа се случува се во Иерусалим. После тоа, ако се секјавате, ако не, може да се подсетите читајки, значи по дела од 23 глава натаму. Сега треба апостол Павле, нели, бил под власта на римскиот заповедник, да биде префрлен од Ерусалим во Кесарија, значи на брегот на Средоземното море, бидеќи таму било седиштето на римската управа на провинцијата Јудеја. И таму требало да биде држано во затвор. Таму требало да му биде официјално судено од страна на римскиот наместник, тогаш Феликс, во тоа време. Зашто станува збор подоцна во 24 глава. Каде што се споменува Феликс, Мегутоа на патот до пред да да биде испратен од Ерусалим до Кесарија под римска стража се случува се кова еден заговор против апостол Павле кој што можеме слободно да го наречеме заветот на дјаволскиот пост. И за кој пост станува збор. 20 глава, 12 стих вели, а кога осамна, значи Господ предходно до таму читавме, му се јавува во визија и му вели дека како што седочеше за мене во Иерусалим, така ќе треба да седочиш и во Рим, Павле веќе знае дека Господ ќе го испрати во Рим, но ќе има долго време додека стигне до Рим во делот 23 глава, мијаќот пат застанавме и сега малку го допрочитав 11 стих, а во 12 се вели кога осамна некој, или средниот ден, некој од јудејците се договорија, се заколнаја со заклетва и си рекоа да не јадат нито да пијат, додека не го убијат Павле. Е, ова е геволскиот пост. се секјавате што беше господовиот пост, кој што во прекрасни зборови беше објавен во времето на, на пророкот и од страна на пророкот Исаија. Да ги прочитаме тие зборови, бидејќи ем се прекрасни и изгодни за подсетување, Ем, на тој начин представуваат еден силен контраст на дјаволскиот пост. Каде е опишен господовиот пост во книгата на пророкот Исаија? Да. Исаија 58 глава, И во тоа време израелците имале погрешен пост. Што би рекол Господ за православните и муслиманските пости денес? Еве, за самите израелци, за, за Божијата над во тоа време, Господ вели, Прво, познатите зборови, викај со сиот глас, не воздржувај се, крени го гласот како труба, укаже му на народот мој на беззаконието негово и на домот Јаковов гревовите негови. Само за Божиот народ сега се зборува. Беззаконието негово и гревовите негови. Како понатаму се опишани овие беззаконици? Тие секој ден ме бараат, замислете. Тие секој ден ме бараат. Значи, овие се подобри од, од множина ношалантни христијани кои што, како што не подсети и денешната порака за саботна школа, Секој ден треба да се молиме на Господа. Колку ми од нас го прават тоа? Овие секој ден ме бараат, вели, вториот стих. Значи, овие не се некои кои што ја заборавиле и се откажале од молитвата, им досадила и едноставно стануваат и си го живеат животот како ќе им се кефне. Секој ден ме бараат. И не само тоа, Вели, и сакаат да ги знаат моите патишта. Ше замислите как, каков израелец е овој, овој лик што е тука опишан. Секој ден го бара Господа и сака да ги знае неговите патишта, сака да, знае, да ја знае Божијата волја. И се тоа продолжува и вели, како народ кој Божем постапува праведно, и не ги остава законите на својот Бог. Сакаат да се приближат до Бога. И сега Господ цитира некои нивни зборови, што си ги кажуваат меѓу себе. Или може би си ги кажува на своите верски состануци, на своите богослуженија. Зошто ние постиме, велат, а ти не гледаш, значи, на Бога му се обракеат. Може би вака се молеле, буквално, бидеќи ова е во вид на молитва, цитирам. Зошто ние постиме, а ти не гледаш? Ги измачуваме душите своји, а ти не сакаш да знаеш. Зошто, Господе, не одговараш? Зошто, Господе? Еве постиме. Што постиме, значи и се молиме. Зошто Господ не одговара? Еве осадна шо и за нас. Постиме ли ние? Се молиме ли ние? Ако постиме и се молиме, зашто Господ не одговора? Тоа го поставувале тогашните израелци, како прашање во своите молитви отворено. Ете, одговора Господ во третиот стих, кога постите, вие ја исполнувате својата волја и други угнетувате. Ете вие постите за краници и расправи и за да ги биете со рака сиромасите. Со таков пост, со таков што постите денес, гласот ваш нема да биде чуен во висините. Таков ли е постот што јас го определив? Човек да ја изнемоштува душата своја во денот кога ја наведнува главата, кога, кога, како трска и под себе постила врекиште и пепел Тоа ли ќе го наречеш пост и ден угоден на Господ? Еве го постот што го избрав, раскини ги оковите на неправдата, одврзе ги врските на јаремот. И угнетените пушти ги на слобода, искрши го секој јарем. Раздели го лебот свој со гладните и бездомните сиромаси закриле закрили ги во домот свој. Ако видиш гол, облечи го, и од крвните сродници не се крии. Тогаш твојата светлина ќе светне како зора и твоето здравје наскоро ќе процути. Твојата правда ќе тргне пред тебе и славата Господова ќе те придржува. Тоа беше Господовиот пост. Но и тука во Исаија е спореден со начинот на кој што постеле израелците. постеле, се молеле, но не воделе грижа за Божијата волја. Сакале, во се што правеле, сакале да ја исполнуваат својата волја. Колку прецизен опис на Адвентичката црква, уште од 19. век па до ден денес. колку прецизен опис на целиот христијански свет, исто така. Множина да постат и се молат. Овие дури секој ден го барале Господа и сакаат да ги знаат неговите патишта. Секако тоа можно. Сакам да ја знам Божијата волја. Сакам да, да ги знам неговите патишта. А потоа подолу им вели, вие постите ама вие ја исполнувате својата волја. Сакам да ја знам Божјата волја, ама сакам да ја исполнувам мојата. Ако сакам да ја исполнувам мојата волја, зашто сакам да ја знам Божјата волја? Ако сакам да ја знам Божјата волја, Зошто, зошто воопшто сакам да ја знам Божијата волја? Па за, само заради послушност се разбира. Сакам, логично е, сакам да знам што е Божјата волја, за да за да не за ја исполнам. Божјата волја да ја исполнам. По било кое животно прашање што во моментот не засега. Но сакам да ја знам Божјата волја, а својата да, да си терам по старо, по своје својата да ја исполнувам, изгледа многу да нелогично. Тога зашто ми е потребно знаење за Божјата волја? А, Симон Магот, да, да, во, на Кипар. Симон Магот на Кипар. И постои теорија дека, дека подочно од Кипар заменал во Рим, за таму своите бајачки вештини да ги прави пред императорите Нерон, Калигула Нерон, до Нерон, останатите и нив да ги замајува, бидејќи таму на Кипар, каде што тој бил друг на Кипар, овој речи го, како се викаше, а, на Ебеш. Е, го заборев, че треба да го вида. Но Симон Магот, гледајќи ги, а, Симон Магот отишел во Рим, гледајќи ги делата на апостолите, како го даваат Светиот Дух, а, мислам Елима се викаше тој, да, а, понуди пари. И секогаш во историјата на христијанството, кога некој сакал со пари да стекне некоја црковна служба, тоа се нарекло симонија, тој грех. Со пари сакам да купам црковна служба, се нарекувал Симонија. Значи, денес со пари, има луѓе што со пари сакаат да се вработат. Еден албанец еднаш ми кажа, дай бе те молам, преку некои врски, најди ми работа, еден албанец од царе таксист беше. Вика, спремен сум да платам, вика. Се тоа малко звучи <laughs> нелогично. Спремен сум да платам, за да ме вработат некаде. Дали луѓето плакеат за разни е, е, светски позиции, но во време кога католичката црква имала власт, луѓето се тепале, тогашните политичари се тепале да, да добијат црковна служба. И мнозина плакале за тоа, дебело плакале за тоа. И тој, тој греф се нарекувал Симонија. <laughs> Споменат и во големата борба, во поглавието за Јан Хус, каде што Елена Вајд вели дека тогашниот папа, што, што му било судено и бил развластен од, од соборот, Фирентинскиот собор, во во 15 век, бил обвинет за еден куп гревови, дури и за гревови кои што се незгодни за споменување, така пишува во цитатот од големата борба, и еден од гревовите бил Симонија. Луѓето сакаат да грешат, Дури кога исповедаат вера во вистинскиот Бог, и грешна природа е толку, толку суптилна, толку лукава, што си бара разно-разни изговори, како, како сепак да, би, да испадне по мое. Дори ако ја познавам Божјата волја дека е вака, како сепак да испадне по мое, тогаш кога мојата волја не се согласува со неговата. Се кажете, тој проблем го имал и царот Ахав. Беколку кога му го донесува, пророкот Михеј, синот Јемлин, и овој му вели, кажи ни што е Божјата волја, да одидеме да го освоиме храмот Галатски против сириците или не. И како така му одговори Михеј, се секјавате, му вели, прво во иронија му вели, да, појди, прво го исмејува, бидеќи ја исмејува склоноста на човечката природа, дури и тогаш кога сака да ја знае Божијата волја, и тогаш кога сака да ја знае Божијата волја, сака да си постапи по својата, не по Божијата. Сака да, да испадне све по, по негово после. Ист случај, значи се проблем го имали и Валам. Зошто Библијата на повеќе места ја истакнува ова особина на грешната природа? Затоа што тоа е и наш проблем денес. Затоа што тоа е проблем на секој човек и на множина луѓе кои што се просветлени, кои што ја знаат вестината, значи кои што се Божји народ, не е надворешни некои незнабошци. Тоа е проблем бидејќи и Божиот народ ја има се уште грешната и смртната природа, кај множина верници исто така, проповедници, водачи, старешини, не е битно на која позиција се наоѓа некој. За да биде кушан. <laughs> Не постои имунитет кон искушението од страна на позицијата или титулата или некоја друга особина. Единствен имунитет е силата на Светиот Дух, целосна предаденост на Божијата волја. Луѓето сакаат да постапуваат по своје. Тоа е, тоа е тежок проблем кој што и ден денес очигледно постои. драстичен доказ за такво нешто представуваат сите оние протестантски бивши цркви, а повеќе не ги нарекувам цркви, кои што отворено и венчаваат хомосексуалци, и ракоположуваат хомосексуалци. Колку луѓето сакаат да им биде по свое. Толку е јасно Библијата против тој грев, значи, дори и против нешто што е многу јасно во Библијата, Зашто никогаш порано не постоело спор луѓето сакаат и тоа да го изопачат, за да биде пак понивно. И замислите колку се, колку се измамени и се уште си верува, они си верува дека се се христијани, дека му служат на Господа, секој недела идат во црква, држат богослуженија, пеат песни, а отворено, како Николаитите, се предадува на сите расипани беззаконија, страсти, неморал и така натаму. Колку, колку е опасен гревот, И се тоа започнува од нешто малко. Кога ја знам Божјата волја, а сакам да постапувам според својата, значи и за нешто ситно, и за нешто малку, се всушност започнало со забранетиот плод во Едемската градина. Што греф е тоа? Да каснеш јаболко од некоје дрво. Ами денес не е греф лесбијки и хомосексуалци да, да ги венчаваат во протестантски цркви. Докај, докај стигнале луѓето. Денес имате верници, некои од нив се може би адвентисти, бидеќи имаше двајца адвентисти во Американскиот конгрес кои што гласа, крева рака да се, бомбар, да се бомбардира Ирак 2003 година. Што имате верници кои што во црква, го слават Господа, пеат песна, а тие истите работат, например, во ЦИА или во војската и е, учествуваат во криминалните војни на НАТО пактот. Е са, како е тоа можно, ке, ке, ке праша некој, па така фино можно е. Кога човек еднаш ќе научи да не го почитува Господа, да не ја твори неговата волја, туку да си тера по свое, а пак ќе се биде верник, ќе исповеда вера, ќе оди во црква, тогаш од тоа малку, од тоа јаболку, ќе може да се отиде најдалеку, во најтешки безаконија. И овие евреи се заколнале со дјаволскиот пост, така ќе се вика оваа проповед Гјаволскиот пост. Мислам дека таков наслов до сега нема. Се заколнеле, се заветувале на Гјаволски пост. Нема да јадеме и нема да пиеме, се додека не го убиеме Павла. Што станало со овие верници, не знам. Не кажа Библијата. Не знам дали го одржале гјаволскиот пост. Бидеќи апостол Павле, да, како одржале, значи дека умреле од глад. Апостол Павле не загинал од дивна рака, туку безбедно, иако тука Господ искористил една интересна ситуација со неговиот внук од сестра, <laughs> да не ги читаме тие детали, че значи, Павле имал сестра во Иерусалим и незиното дете, синот, го известил Павла за, од некаде чул малиот, и го излестил Павла за тој заговор <laughs> на јудејците за геволскиот пост. Ако го одржале тој пост, а, умреле од глад. А ако го прекршиле, тешко нив, бидеќи знаете што пишува Мисеевиот закон за некој што ќе се заветува било што, а според законот, а не го исполни. И во едниот и во другиот случај проклет. Зошто толку многу јудеците го мразеле Христа и ги мразеле апостолите? И го мразеле Евангелието? И, и не дан, да, што таков Месија, и сега че чекаат уште 2000 години се чекаат да им дојде Месија. Зашто ваков Месија не им се допрега. Сакаат Месија по својата волја. Е, така како што сакаат, некој нов бараба, таков мнозина и евреи, и христијани, и муслимани, таков ќе добијат. Само тој се вика Дзвер, тој се вика антихрист, и веќе денешниот јудеизм и, и отворено поврзан со Ватикан и целата светска масонерија. И мнозина, мнозина, мнозина веќе не водат грижа за ниту за својата вера, туку едноставно се ставаат под заповедта на зверот да ја вршат неговата волја. Кога тоа го прават големи цркви и големи држави, не е ништо чудно што тоа го прават и овие нашиве квази држави овде на Балканот. После подолбата на последната држава на овие простори, баш држава, Југославија. <laughs> Ке продолжиме следата сабота, ако даде да Господ живот и здравие.